Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Muhammeduhu ve Müslümanuhu ve Müslümanuhu Allah'u billahi min şururu anfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Allahümme salli ve sellem ve barik ala abdike ve resulike Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 29 Temmuz 2009 Çarşamba İman Serisi'ler bölümünün 20. dersi yapıp Allah'tan Geçen haftaki derste küfür ve vakıflarını anlatmıştık küfrün sebeplerini anlatmıştık bu sebeplerden bir tanesi dedik ki sözlüğü küfür yani olanın küfür bunu takdirlendiriyoruz sonra ikinci küfür kötülü olarak iktibar küfürü yani küfür, e, kibirlenme küfürüdür bunu da takdirlendiriyoruz ve geçen haftaki dersi yani e, pardon en son dersi dedik ki geri kalan e, küfürleri küfür e, sebeplerini e, önümüzdeki ders için devam edeceğiz ki bunlar 3 tane veya takdirlerinde 4 tane e, kalmışları inşallah bunlardan bağlanacağız şimdi ki tekbir çeşitlerinden üçüncü galiba yani üçüncü sebep kısıl irab kısıl irab yüz çevirmektir yüz çevirmektir ama geçen derste de bunu devam ettik dedik ki bu küfür yani yüz çevirmek küfürü ee, muhakkak şekilde anlaşılmış değil e, insanların tevhidi bu konuda e, net değil yani yanlış anlaşılmalar var kısırlar o yüzden yok ki tevhid Allah'tan yanlışıldır kısır yarar bundan çıkan kısırlardan güçlüdür tamam kısır yarar bundan çıkan kısırlardan güçlüdür bunun küfür olduğuna göre yani küfür yarat diyor küfür olduğuna göre Allah Azze ve Celle ki ben bunu Müslümanlardan bir grup yüz çevirirler ve yani e, tutuklarını çevirirler ve uyarın mağazın değişti onlar yüz çevirenler dedi Allah tamam mı? onlar yüz çevirenler mağazın kelimesi artık da bu halim mağazın şimdi o zaman küfür irabın manası şimdi maalesef e, küfür irab genelde şu şekilde anlaşılıyor diyorlar ki küfür irab kişinin bundan yüz çevirmesi böyle bir çevirmenin şey işte namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, e, tek böyle Allah'ın adına ağzına aldırıyor, yani bir tasarlamdan bahsediyor. Yani öyle ben Müslüman mümin çok nadir görüyorsun vesaire, yani bir insan bilmem bir şey olmuştur kafirdir. Diyor ki böyle bir davet yok, böyle kuralla kayda edecek. Neden böyle bir kuralla kayda edecek? Aksiyonda diyor ki, bundan bir çevirmenin haddi midir? Bunun bir haddi e, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, evet bundan maksat işte bu adam ne oruç diyor ne namaz diyor ne zekat veriyor ne hacı gidiyor vesaire diyorsa mücadele olarak diyorsa biliyor ki ne için nereye kadar yani insan nereye kadar fark eder küçük irade girer nereye kadar fark etmezse küçük irade girmez işte diyor ki burada ne bir sınır verilemediği için ee, bir yanlış anlaşılıyor burada hep bir sınır yok hep bir sınır olmamasının sebebi insanların bir yanlış anlamasında Aynen bak mesela ben şimdi ne demek için ne anlamamız lazım bu çok önemli yani şu çocuklarından işgal olan mevzulardan bu önemli Allah'ın insanlar, insanlar e, lafızlarını da ağızlarından ıslak ediyorlar kullanıyorlar ama marifetli bir şekilde kaideleri ve kuralları okunmamış bir şekilde Şimdi o yüzden diyor ki küfür Arap değil Şimdi küfür Arap'tan Arap amellerden hiç çevirmek olarak e, alacak şey mesela bu adama bir ki tamam bu adam amelden yüz çevirdi mesela ana babaya iyilik yapmadı bu insan yüz çevirmiş olur mu şimdi ana babaya iyilik yapmaktan evet yüz çevirmiş oldu peki bu insan küçük yanara girdi mi ders tanımak girdi peki adam orucu fark etse bak e, yüz çevirmiş oldu oruçtan küçükte girdi mi yok girdi ders o zaman bunun sınırı mıdır o zaman demek ki şükür olarak bazı amellerin terki olarak bakılmayacak küfür olarak yani bir şeyde küfür bazı amelleri terk etsin şey tamam sen küfür durumda olmayacak aksi halde bu şekilde küfür durumda zaten bir ki bunu kullanmayın yani nereye kadar insan terk eder küfür irade eder nereye kadar terk etmez küfür irade edilmez mesela abi şimdi sana da şöyle bir şey soracağım mesela dinimizde mesela bir küfür iradeyi tanımlayan kişiler çıkmış ve küfür iradetten dolayı benlik söylemiş oluyoruz çünkü iraktan dolayı insanları tekfir mesela diyorlar ki herhangi bir alan işte gördükleri zaman veya televizyonda herhangi bir sanatçı gördükleri zaman veya e, işte herhangi bir e, meşhur tanınan ama e, namazı orucu bilinen bir insan gördükleri zaman diyorlar ki bakın bu adam e, dinden bir şey olmuş neden diye sorduğunda diyorlar ki adam doğru gün Allah'ın adını aldığı, ağzını aldığı Peki eğer Türkiye Irak'ın ünlüğünde değilse Peki bu adam nereye kadar tazminatı e, bunun için içer? Yani iki tane amel mi? Üç tane amel mi? Beş tane amel mi? Yedi tane mi? On tane mi? Yüz tane mi? Bin tane mi? Kaç tane amel? Sorunun cevabı yok Onların mantığı da sorunun cevabı Sorunun cevabı olmayacak kayda bağlıdır Çünkü eğer Ortada bir kayda ve kural varsa Yani ne bir kayda kural bunların dediğine göre bir insan bazı şeylerden yüz çevirirse şey o kafir olur peki bu bazı şeylerin sınırı ne? eğer böyle bir sınır koyulamıyorsa şimdi sınır koyulsaysınız şer'i bir sınır olmak zorunda yani Kur'an ve sünnetten istinbat edilen bir sınır olmak zorunda böyle bir sınır koyamıyorlarken o zaman bunların bu gözlükleri kayda bağlı yani küfür olarak işte bunların anlamında adam işte amellerden yüz çevirmiş peki bu amellerden kaç tanesinden yüz çevirmiş şey İslam'ın şartlarını mı? Yoksa ana baba ilgisi bunun içinde altı mı oldu? Ya herhangi başka bir şey yedi mi oldu? Kaç tane? Yüz tane, yüz tane ne kadar anlam fark edecek gibi adam bu şeyin kısmına dahil oldu. Bunun cevabı yok, bir cevabı var. O, o birazdan anlatılıyor. Ama onların önce ki böyle bir davet, yani böyle bir kural kaybı, böyle bir e, yaklaşım takibinde olmayan o yüzden diyor ki küfür iran şudur ki e, bu Kur'an ve sünnetten almıştır küfür iran İbn Kayyum da zaten İbn Kayyum bin Yedar Rus tarihinde ondan sonra Mustafa Dar Sahabeleri İbn Kayyum Rahimullah Kişenleri beyan ediyor küfür iran küfür iran insanların anladığı gibi özellikle küfürcülerin anladığı gibi küfür iran bir insan bazı zahir anlarlardan bir soruyor ve bu insan küfür irada giriyor şeklinde değildir bu batıl kaydeleri vardır bu türlü insanlara bunu kim getirmiş bu kaydı kuralı hangi kuralı halinde verilmiş ve hangi nasıl Müslümanlar verilmiş iki soru cevap tutun halbuki kötü iradın bazı kuralları kaydeleri kuranlar işinde sorduğu sorunu adı altında anlatılsa kötü özgür e, insanlar kötü irade gibi ve kötü çünkü neden e, insanları kötü irade tutmaları kendi kaydeleri kuralları kötü irade tutmaları bunun kaydıyla kuralları olur küfür irad ancak şu şekilde küfür irad olur bir insan ancak şu şekilde küfür irad olur yani İbn Teymiye'nin dediği gibi İbn Teymiye'nin dediği gibi bir insan kalbiyle tamam mı? kalbiyle ve kulağıyla eğer bir çevirirse bundan işte o zaman küfür irad edilmiştir tamam o zaman küfür irad edilmiştir yani adam hiç din öğrenmeye kesinlikle yeltenmiyor öğrendiğini bilmediğini yani din hiç öğrenmeye yeltenmiyor ve bilmediğini bildiği halde dinin öğrenmeye yeltenmiyor veya kalbiyle bu bundan bir şey, bu insan o zaman küfür irade girer o zaman bir çevirme küfrüne girer o zaman bir çevirme küfründe kulak ve kulak kulakla bir çevirmek ve kalp bir çevirme olayı vardır kulakla bir çevirmeden maksat kişi kişi dini bilmediğini bildiği halde tevhidi bilmediğini bildiği halde şirke düşebileceğini bildiği halde kesinlikle dini öğrenmeye yardımcı ve kalbiyle de bundan hiç yorulmuş şey işte tıpkı yalan mıdır çünkü ee, mesela bizim ki o Ordu'nun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem var bu adam ne Nebi sallallahu doğruyu ne yalan ne doğruyu Vesaire Adama sorduğun zaman yedi kokuyu seviyor musun? Ne seviyorum diyor ne sevmiyorum diyor Yüzüne tarzı mısın? Ne tarzı mısın? Ne tarzı diyor Yani umurunda bir hiçbir şey Tamamıyla yük çevir insanlar Hem kulağıyla zihninde hem de kalbiyle kendini yük çevir Şu kutu ırak budur Tamam mı? Kutu ırak Çünkü neden? Lafın kutu ırakı ırak anladın mı? onlara bir şey olmuş diye bakarsanız işte bu olaylık sizi e, nasıl kuralların, nasıl yapıldığı kuralların içine çıkmaktır çünkü neden mesela e, meşhur balık var, iki metal geri yapar bir tanesi ne yapıyor? halkanın içine giriyor yaklaşıyor bir tanesi geride duruyor, bir tanesi bir çeviriyor yani bir tanesi çekip gidiyor Nebi Sallam ne diyor? bir tanesi tanesini götürdü Allah seni kıymetli altına alır bir tanesi utandı Allah tarafından utandı yani halkanın gözünü duruyor ya utandı bir tanesi de çekip gidiyor o çekip gidiyor giden içinde ne çevirdi o yüz çevirdi Allah tarafından çevirdi dedi ne bu yüz çevirdi Allah tarafından çevirdi yani o arkasını yanan gidip giden adam kafir mi oldu arkasını yanan giden adam kafir mi oldu kafir mi diyemiyor neden kafir oldu Şimdi bu zaman bir kere tekrar bir şey. Çünkü bir anladı bir şey. Tamam mı? Mücadele olarak bir ders fazlasına girip e, girmemek, şimdi şöyle gitmek, ondan uzaklaşmak insanın tepkilerin sebepleri ve tepkilerin yüzünde bize düşünmesi yüzünde. Bizim böyle olunca Allah Resulü buna, buna rağmen o amelini bir çevirme ameli dedi. Bak şimdi Allah akrabe kelimesini kullandı. Bu araba fe'araballâhu an O yük çevirdi Allah da ondan yük çevirdi Bak Nebi Tasarım'ın onun bu amelin sonunda yük çevirme Demek ki yük çevirme amelleri korkusuyla alakalı değil ancak bir şey hariç amellerin kişi bütününü fark ederse o zaman bir çevirmeye hükmüne dahil olur bu da konumuzun dışında ayrılmıyor tamam mı tamam bak abi burası çok önemli yük çevirme küfür kalp ve dünyayla olabilen bir küfür ancak Zaten hiç elini tutmuyor. İşte amelleri yapmamak lazım. Amellerin büyük bir tutumunu terk etmek olarak bakarsan veya amellerin büyük bir tutumunu terk etmek olarak bakarsan burada sana bir soru soruyor. Amellerin ne kadar müsaade eder? Kaç tanesi müsaade eder? Üç tanesi, beş tanesi veya bir tanesi vesaire gibi bir ömür var. Bunu diyoruz ki bu şeyimiz iki amelin farkıyla yani mücerred olarak bir amelin veya iki tane amelin farkıyla içine girdiğin küfür değildir yük çevirmek iki kulak ile yük çevirmek ve kalple olan e, yük çevirmekle alakalıdır eğer sen yük çevirmeyi ameli olarak yük çevirmeyi anlarsan o zaman o sahabenin o yaptığı küfürde küfür zamanlarının küfürleri kutan ona yük çevirmiyor yani onun arkasından yük çeviriyor üç metal geriye halkaya yaklaşıyor bir ikiye geliyor bir iki geriye gidiyor bir iki çekip gidiyor halkaya girene diye söyledi Allah onu da sığındırdı halkanın gerisinde girene utandı diye Allah sığındırdı yani adam utanıyor halkanın içine girmek imandan dolayı bir de üç çevirdi Allah sığındırdı o zaman demek ki üç çevirme ameli çıktığı amel değil bilgi bilincin içinde o yüzden tesirler güç çevirmeyi güç çevirme çıktığını ameli güç çevirme olarak anlıyor yani zahiri amel olarak anlıyor zahiri amellerden güç çevirme olarak anlıyor bir de diyor ki diyor, o zaman zahiri ameller terki o zaman e, diyor ki o zaman güç çevirme kütüyle alakası yok güç çevirme kütüyle alakası yok amelleri terk etmeyi ama diyor ki bir soru geliyor diyor ki amellerin terkinin Şükrü diye bir şey söz konusu var mı? Yok şey yok mu? Varsa bunu ölçüyor Biz evet amelleri fark eden bir insan şükrü girer Ancak bunun sınırı vardır Bunun sınırını, bunun da sınırını ölçmek alimlerini çevirmiş Şimdi akıl Mesela örneğin Bir insan sana destekliyor Bu çok önemli bak e, Maalesef ben bunun sıkıntıyı çok, e, çok çekiyorum Şu anlamda çok çekiyorum yani insanların bunu anlayamamasını sıkıyor ve bu selefin ilk öğrenmesi gereken şeyler Yani bir ilim talebesinin dedi bakmayın bir ilim talebesinin ilk öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi yani çok müşkilat oldu insanların o insanlar bunu ayırt edemiyor ve kendi meramlarını da karşı tarafa kendi meramlarını da karşı tarafa yanlış anlatıyorlar ve insanlar söylediği yanlış anlıyor bu çok büyük bir işgal yüzden ben bunun üstüne basa basa söylemek istiyorum diyorum ki amelin farkı küfür müdür? Küfürse bunun ölçüsü müdür? Nereye kadar farkı var küfürdür? Bunu aslında insanların sık etmesi lazım bunu diyorum ki düşün bu ilim talebesi için ilk başlaması gereken mevzulardan bir tanesi anlatma rağmen yıllarca terekkiyeli olup da bunu sık edememiş insanlar bu, bu işin kötü noktası ben bu cennete iman mevzusunda öyle sünnete müsait insanlarla oturup anlattığım zaman Şimdi yanlış anlamış olur. Yoksa ayrı ayrı anlamış. Yani her bir sebebini diyen arkadaş Allah hidayet etsin. Çünkü farklı anlatmış adam. Bir sonra farklı anlatmış. Bir sonra farklı anlatmış. Şimdi sebebini bir hizmet ediyorsun. Diyorum ki amelin yanından biliyorum. Evet. Amelin farkı tutmuyorum. Bilmiyor şey diye düşünüyor. Bu bir yanlış bir cevap. Bak ne göre diyorsun ki amelin farkı tutmuyorum. Evet bir amelin farkı tutmuyorum. Bu bir yanlış bir cevap diye ortada düşeriz o yüzden mesela o yüzden bize bir soru soruyor insanlar siz ana bilmemden bir bizlersiniz o zaman bir insanlardan özür verecek şeyi kaldırmakta kafir mi olur bak yanlış anladınız ne kılık anların imandan bir olma meselelerini tahkiki bir şekilde insanları sinirlenmişti anlatan bir insanlar bizim meramını bu noktada anlayamamış aslında buna insanların bizim meramımızı anlayamamış denmez çünkü biz anlatamadık ki anlatınlar anlayamamış anlayamadık yani anlayamamışız ki anlatılmaz da çok büyük bir işler var o yüzden bu dersi sadece işin bu kısmıyla e, sınırlandırıyorum halbuki çok daha ilerlememiz lazım ama maalesef kendi içimizde işgaller bitmiyor ki e, arkadaşlar içinde Allah ibadet etsin yani nasıl bu mantıkla bakıyorlar olaya mı? Akili nasıl nereden öğrenmiş ben hala anlatıyorum şimdi bak akıl özellikle anlatıyorum tamam mı Allah için bunu tutuyorum çok önemli şimdi bak önce sana bir soru soracağım onun üzerinden bağlayacağım amelin terki küfür müdür değil midir? cevap ver inşallah çabuk Bak şimdi, çok büyük bir işlem, ne manada büyük bir işlem? Bak şimdi, amelin terki küfür dediğiniz zaman sen çünkü bunu bir selefe e, muhalif olan veya selefe yeni başlamış veya selefi fark etmez herhangi bir böyle anlattığı zaman peki bana şöyle bir şerif olsa ne önerdiyorsun ama, sen şimdi dedin ki ben annenin tartışıyor güzel bu insan ana baba iyiliği tartışıyor veya yoldan özet verecek şey kaldırmayı tartışıyor bu adam bütün bu adam bütün ne yapıyor bir insanlardan eziyet verecek şeyi kaldırmaya terk etti bu adam yüzüne bu adam yüzüne öldü o yüzden eziyet verecek şeyi kaldırmaya terk etti bu adam yüzüne kafir mi yoksa Müslüman mı? Müslüman e tamam o zaman senin o sözün sözün yani bilim verdiğin cevaba iki şekilde bakılır iki, iki şey söylesem hak, haklıyım ben şöyle de desem haklıyım senin verdiğin cevap batıl ya şöyle de desem olur o verdiğin cevap etkili işte bak akıl maalesef burada çok büyük işgaller var çok büyük işgaller var bunun içinde ve bu inan bizim yanlış tanımalarına sebep oluyor ve o bizi yanlış tanımlar haklı olarak yanlış tanımlar maalesef ve maalesef haklı olarak yanlış tanımlar yani tırmanımız lazım anlatabiliyor muyum? bu işgal bak şimdi o bu konu hakkında bir ders yapacağız yani bunun üzerinden ders tanımlıyız daha ilerlemeyeceğiz yani bu kadını 20 ders yapacağız bu kadını 3 ders yapacağız ama olmuyor işte olmuyor işgaller çözülmüyor maalesef maalesef çözülmüyor herkes kendi başına tutup selefe gelmeden, selefe gelmeye gelmeden bu işlere nasıl okursa bu her türlü işgal olur her türlü nasıl öyle nasıl bu insanlar da ameli tatlı çıkıyor şimdi biz şimdi bak şöyle yapalım veya şöyle bir toparlamayalım şimdi öyle sünnet var cemaat olarak imanla bir tarif ediyoruz kalb ile takip dilleşler ağzalarla amel doğru mu? doğru peki bir insan kalb ile imanları terk ederse hüküm nedir bu adamın? kafir dil ile terk ederse yüzden de kafir tamam mı? peki amelleri terk ederse çünkü yok yok kafir imanı bütünlük yok kafir Peki ne bunun hükmü? Kalklemek cevabın mı? Duylamak cevabın mı? Azalara geldin mi? Ortada kıyamet olacak Azalarla amel edenlerin Bunun babısı var, kaydeleri var, kuralları var Kimse kafasına göre nasları anlayıp da bir kere aliminden bilmediği zaman, ispat edemediği zaman bunu kendi kafasına göre bu kelimeleri üstün veremez, işaret edemez devlet ilimlerini karar kılmış icma edilmiş mezgul edilmiş yani bu imanı göre görmediğimiz icma edilmiş karar kılmış mezgul bak şimdi dedim ki anların farkı dedim ki e, farkı küfür ben sana dedim ki batıl tamam dedim ki şu değil ben sana yine batıl neden bak şimdi baştan yapalım ama cevabı sen benim istediğim gibi yani tamam mı ben sana soru soracağım sonra cevabını soracağım pratik yapana gitmemiz lazım çünkü olmuyor abi biz anlattığımız zaman olmuyor anlaşılmıyor yıllardır anlamadığı insanlar anlaşılmıyor pratik yapmadım anlaşılmıyor bunu yapmak zorunda bak şimdi ben sana soru soracağım cevabını ben vereceğim sana cevabı tekrarlayacağım tamam mı böyle yapacaksın bunu artık anlaşılması lazım tamam mı yeter yani daha bana geçen bile buna kadar şey geldi buna el vesaire ee, işte şöyle anlamışım ben şöyle olup yanlış sanmışlardır yani benim söylediğimden yola sağ değil diğerlerini bulmuşlar diğerlerini bulmuşlar yok davet yok kural kayda verdiğiniz yok insanlar net bir şey söylemeniz yok ama imandan düz bir ortada bırakıyoruz ama ne nedir bunlar şey yok ama bak kalbe görünce kalbinden olduğu zaman kafir diyoruz böyle ya dille şahidi getirmediği zaman kafir diyoruz böyle ama amada geldiği zaman ortada bırakıyoruz abi Bunun nasıl olduğu benim her türlü bir iptal olmuyor Müşkilat çok büyük bir müşkilat amelin terki küfürdür şimdi bu soruyu sana soruyorum sen de bana değil de ki şimdi yapı kadar dedim mecbur sen de bana de ki küfür değildir şey küfür de pardon benim. gibi demin gülerli canlı şimdi soruyorum amelin terki küfürdür küfürdür de ki yoldan özür ve özür şeyleri kaldırmak şey kaldırmayı terk etmek küfür müdür? değil mi? hayır o zaman bu sözün senin bağlı tamam peki başka yine aynı şeyi soruyorum bu sefer farklı cevap veriyorum bana tamam şimdi soruyorum Amerin tarzı küfür müdür sen de bana de ki hayır küfür değildir öyle cevap ver şimdi şimdi soruyorum Amerin tarzı küfür müdür tamam hayır peki bir insan Allah'ı sevmeyi Allah'ı sevmese kafir midir kafirdiler adam Allah'a sorma anlayını terk etti nasıl? kafir midir? evet evet yani kafir dedim değil mi şimdi? evet evet benim gibi kendimi terk şurada Allah'a sorma bana değil mi? kalbi olmalı bir dakika ben şimdi sana amel derken kalbi ve azalarla amel diye ayırdım mı zorunda? o zaman iş yok o zaman senin bana takip etmen lazım amelden kastım mı? Biliyorum şimdi bu değil. Herhangi bir bilgiyor. Böyle diyor ki ama bilmemden bir biliyorsunuz. E bir insan ameli terk etse kafir mi olur? Yani yoldan özel özel şeyleri terk etse bu haklı bir şey aslında. Yani her şeyin kendisi batıl kendisine döner o ayrı bir mevzu. Ama yaklaşım mantığı olarak haklı. Çünkü bir adamı açamayacak ki ameli adam da bir mevzu şey soracak. Anlatabiliyor muyum? dünya kadar talebe var hepsi bu işlem için bunlar hepsi şimdi bak anların imandan bir bilmeyesini çok önemli şey. şimdi bir insan ders edildi amel imandan değildir böyle kişisel olarak evet amel imandan değildir bize soru olarak şöyle bahsedildiğini de bildirir bir insan ameli terk etti o zaman kafir mi olur? Deriz ki cevap olarak bak cevap Kemilenen amel Şeyh İbrahim Selim dediği gibi Kemilenen amel müdeyyim deme ne de hüküm Sen bize ameli isimlendir Biz de sana hükümü bildirelim Tamam mı? Sen bize ameli bildir Sen deriz ki o kişiye amelin tersi küfür müdür diyen insana deriz ki sen bize amelin ne olduğunu bildir amelden kastının ne olduğunu söyle veya o ameli isimlendir biz de onun hükmünü bildirelim tamam mı? E benim amelden kastım yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak dedik ki icma en kütüldür derse ki bize benim amelden kastım Allah'ı sevme ameli benim fiilimi tersi icma en küçüğüdür Dersi ki benim amelden kastım amel adayı iyilik verip ki amel adayı iyiliği tersi etmek icma en küçük bir insan bize derse ki benim amelden kastım namazın terki ki namaz kılmak verip namazın terki ve kılak arası yapılan vardır Dese ki benim kastım orucun terki verip ki orucun terkinde kılak arası yapılan vardır Diyor ki benim kastım kalbin tarifi gelir kalbin tarifinde istilah vardır Benim kastım zekatın tarifi gelir ki zekatın tarifinde istilah vardır Tamam mı? Bakın bak O zaman ameller gelip ünlü çıkma eder Bir, terki icmaen küfür olan ameller İki, terki icmaen küfür olmayan ameller Üç, küfür olup olmaması selef arasında hatta halat arasında hatta bize böyle arasında istilah olan ameller Tamam mı? o yüzden böyle bir davranma eğer senin kastın amelin tarzından kastın İslam'daki bütün amelleri kastırmaksa buna en mümin dinden uzak kafir müjde dahi küfürdür davranma eğer senin amelden kastın bütün amellerin kastındır kalbi ve zahiri bütün amellerin kastındır bunda bidat ilmi de selef ilmi de icma küfür olduğunda eğer senin amellerden kastın sadece kalbi amellerden Evet burada da icma vardır ki kelam arasında farklı küfürdür Yani kim Allah'a saygınlıkta çarptır Kim Allah'tan korkmakta çarptır Vesaire vesaire Kim Allah'tan mutlak tevekkülü ee, Tevekkülü ada etminde tutarsa kafir olur Vesaire vesaire tamam mı? Eğer sizin amellerden kastın Kalbi ameller ise nedir? İman ikisi Eğer zahiri amellerse bunun kendini bir kısmında ıslah var bir kısmında icma var anladın mı? genel mantık olarak anladın mı sen tabi? bak şimdi başa alıp farklı bir şekilde yaklaşar söylüyorum herhangi bir müziğe geldiğiniz amelin farklı kısmını dedik ki bana amelini bilir sana bildiğini söylüyorum hangi amel? çünkü amel ümit Evrana bak şimdi bak Evrana amelin tarzı küfür müdür diye sorduğunda Amel kelimesinin içine İyi dinle bak amel kelimesinin içine kalbi ameller ve azalarla yapılan ameller dahil mi amel kelimesine من داخل من داخل amel dediği zaman dahil Allah adamdan diyor Fela tekafini yakasını mümkün mümin Eğer müminse onlardan bir berdan korkun Bak korku ameli kalbi amel bu Ne hep imandan şimdi Tamam mı? Zaten bize söyledi Çelep bir ayrım var ameller ve zahir ameller Ama bu adam sorusunda kalbi veya zahiri diye amel amel diye ayırmadığı zaman bunun sorusunu muhafaza bunun sorusunun içinde duruyor kalbi ameller de duruyor ağzalarla ameller duruyor yok o zaman senin sorun bahsediyor Tamam Çünkü bu sorunun cevabı senin alimlerin de benim alimlerin de ispat etmiş ki amellerden kalktığınızda azalıyor. Batılı amellerde bunların takdirde icma en bütün kıble edinin icması da getiriyordur. Var mı kıble edinin Allah'ın emrinin Şimdi bunun böyle olunca bak o zaman bunun böyle olunca bir soru batıl. Kanunu takip ediliyor. Diyor ki bize ameli buyurup sen ödünü söylüyorsun o zaman bize söylediği amele göre biz ona hüküm veririz eğer yoldan eziyet verecek şeyleri belki ki benim amelden kastım mesela yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak diyor ki icma hüküm değil çünkü neden bizim mürciye ve haricilerden farkımız var zaten kıyametin korktuğu yer burası onlar imanı bir bütün sayıyor biz de imanı bizlere bölüyoruz selef imanı bir bizdir Bilgiz olunca iman Gördüğünüzü bu Kur'an 73 şüphelidir diyor Onun için la ilahe illallah 16 yılın özür ve şeyleri kaldı Nebi Sallam imanı böyle güzere bölünce Nebi Sallam imanı böyle güzere bölünce diyor ki o zaman iman güzere bölünür Sen bana bir şey söyle ben sana bir şey söyleyeyim Çünkü İslam'da cuma enselef arasında tamam mı? Bizlerin hepsi aynı derecede değildir Aynı derecede olmayınca ben farklı bir şey- cevap veremem çünkü amellerin hepsi derece derecedir sen bana yani bugün daha ilahe illallah ile yoldan özel verecek şeylere kaldırmak bu iki için eşit değil mi? tabii ki la ilahe illallah çok daha eşittir bir namazla e, bir sadaka bir aynı derecede mi? anlatabiliyor muyum? bir Allah'ı sevmekle e, bir sahabeye sevmek aynı değil mi? Benim derece derece olduğu zaman bu sorunun cevabı yok sen bana o ameli isimlendirmedin müddet onun cevabı yok çünkü biz amelleri çok derece olarak görmüyoruz derece derece görüyoruz ve derecesinde göre bütün bütün kazanır amel eğer senin amelden kastın yıldan ezberi derece şeyleri kaldırma derecesi ise o derecenin nefsi küfrü geldiğini eğer senin amelden kastın ona da böyle ilgik derecesi ise o derecenin nefsi kaldırmaz ama senin amelden kastın la ilahe illallah söylüyorsa onun kastı küfürdür tamam mı? o zaman ne ki bak Yusuf sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ya en altı la ilah şey en üstü la ilah illallah söylenir en altı yoldan özür verecek yolları kaldırmak madem ki Nebi Aleyhisselam en üstü en altı yolda sınır verilmedi o zaman diyor ki bütün İslam bütün İslami ameller kalbi ve zahiri bütün ameller La ilahe illallah'la yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmanın arasındadır anladın mı? bütün ameller zahir ve kalbi bütün ameller o zaman diyor ki en altı dair özür ve mükemmeli kaldırmak en üstü dair kaldırmak din böyle öyle amelin kalbi tutulmadığı bir sorusunun cevabı yok ancak amelin kalbinden ne kastettiğine bağlı kastını beyan ederse o zaman onun cevabı var eğer adamın bakın da o bir de şunu da anlatın Şimdi akıda Yusuf Sallam diyor ya 16 yıldan özellikle şeyler kavramak En la ilahe illallah sözü Sonra ne diyor Yusuf Sallam'da hayal da imandan düşürüyor O zaman baktığında demek ki bu bir hepsinin içine baktığımızda Bu fideler, bu fidelerden bir ameller var Kalbi ameller var Ve ağzalarla amel Demek ki işte buradan zaten ortaya çıkıyor ne ortaya çıkıyor demek ki bütün kalbi ve zahiri ameller bütün bu iki fiilin arasında oluşuyor neden çünkü Nebi Sallam ölüp la ilahe illallah'tır demiyordu fakat la ilahe illallah'ı söylemektir diyor la ilahe illallah sözüdür evet, bu sözlü amellerden bak bunu çözümün içine en altı yoldan özgür verecek şeyleri kaldırmak yoldan özgür şeyleri verecek şeyleri kaldırmak azalarla amellerden alanlıyordur bak o zaman azalarla ameli de bu sözlü Sonra nerede haya da imandan bir şubedir. Haya da kalbiyle amel. O zaman kalp amelin de imanın şubesini içine Demek ki iman şubeler içinde sözlü, kalbi ve azalarla amel var. O zaman bu sorunun cevabı yok yok yok. Yani amellerin kalbi bütünde bir yok. Ancak kalbini beyan edince kadar. Ya böyle kalbine bir sorun şey yok amelin kalbinde. Allah sormak amel değil mi? Bunun kalbi sorulur mu? Bunun kalbi en büyük ve sağlı insanın bile önünde belli bir sürü şey olduğuna dair. O yüzden dedik ki amel tarihine de insana çörek olalım. Müslüm gibi, yurcu veya pis hariciler gibi biz ameli bir bütün saymıyoruz. Hepsini aynı derece saymıyoruz. İmanı hepsini bütün saymıyoruz. Bizim ünlümüzde bunlar derece derecedir. Amel derece derecedir. Her derecenin yetkiğine göre üstün kazanır. Amellerden kim kibardır? Günahları anadan doğru bir kibar. Ama kim kibardır o derece değildir. Şimdi Kur'an'da terk edilmesi icma küfürdür Şimdi Kur'an'da terk edilmesi icma küfür değildir Şimdi Kur'an'da terk edilmesi küfür olup olmadığında ihtilaf vardır O zaman diyoruz ki amelleri çıkma ediyoruz Bir, terkli icma küfür olanlar İki, terkli icma küfür olmayanlar Üç, terkli küfür olup olmadığında ihtilaf var İhtilaflı olamayanlar O zaman bu adama diyoruz ki En istila ilahe illallah 16 evlet verecek şeyi yoldan kaldırmaktır İşte sen bana amelin tanrısı iyi dediğin zaman ben bu fiilelere göre değerlendireceğim eğer senin kastın La ilahe illallah ve onun altındaki kalbi amellar işte Allah'ın meleklerine inanmak, Allah'ı sevmek, Resullerine inanmak, ayrıntına inanmak, Allah'tan korkmak yani kalbi amellar bunun terkibi icmaen nedir? Küfürdür tamam mı? kalbi amellerden sonra ne geliyor aklı? Bu kalbi amellerden sonra derece olarak. O zaman demek İslam'daki en yüksek ameller kalbi ameller. Derece olarak hangisi gelir? Kalbi amellerin hepsinden sonra. Derece olarak hangisi gelir? İslam'ın şartları gelir. Tamam mı derece olarak? Var mı mesela zahiri amellerden? İslam'ın şartlarının daha üstünde? Yok. Akıllı değil mi? ara sıra e, şey var ya inşallah ona göre e, inşallah olur şimdi bak adam diyor bahsediyor ki benim amelden kastım yani buna da senin sorundan kastım eğer kalbi amellerse tamam mı bu kalbi amellerin içinde ne giriyor Allah'ın yanına kuvvetini yanına kuvvetini yanına Allah'ı sevmek Allah'tan korkmak Resulleri sevmek tamam mı melekleri sevmek vesaire tüm kalbi ameller Allah'tan korkmak Allah'a tevekkül etmek tamam mı gazet, tövbe, ne hükmü? Tamam mı? Bu böyle bunların farkındadır, kalbi amellerin icmanın farkındadır, küfürdür. Peki kalbi amellerin hükmü de hükmüdür. İki ayrılık nedir? İcmanın küfür olanlar, icmanın küfür olmayanlar ve ihtilaflı olanlar. Şimdi icmanın küfür olanları gördük. Bu icmanın küfür olanlar neymiş? Kalbi ameller. Bir tane ehli sünnet alimler kalbi amellerin farkının küfür olmadığını söylüyor. Bize bundan bir taktik ettiğinde mesele yok aslında İlla cehennemin safran vesaire bu da taktikler olur gelecek bundan dışında Alakullah'ı kıbrı önünden buna selefe mutalep etmek yok aslında Halde amiri terk ne demek Allah'ın sevmiyor adam veya Allah'tan koruyor Tamam mı? İzmir adına kısım kalbi amel Bütün kalbi amellerin üstü geriye ne kaldı? Zahiri ameller kaldı doğru mu? Şimdi bu zahiri amellerin en üstüne hangisi? İslam'ın şartları Mezun yapılan ilim hadisinde İslam'ı söylediği zaman İslam zahra anayları kapsadığı için İslam'ı söylediği zaman bak İslam'da bu bunları sayıyor tamam mı? Peki İslam'ın şartlarından namaz oruç zekatla hakkı gördü o kelimeye şahit o ayrı onda uzak takdirli bir noktada bunun yüzünü düşünüyor tamam mı? namaz olur zekat var o zaman kalbi ameliyat ucundan çürülüp geriye kaldığı derece olarak onlardan sonra gelen bir derece namaz olur zekat var tamam mı? eğer deriz ki o zaman eğer amellerin kastından bir dördünü kastediyorsanız bak şimdi bir dördünü kastediyorsanız deriz ki bir dördünü ve bu işin fıkhı boyutu oluyor anladın mı? bak akıda bir iman çıkıyor işin tuttuğu dördünü görmüyor naslara bakıyoruz Yok işte bu dördünü ıslah bu görüşe göre bu dördünden herhangi bir selef alimi o zaman bizim ehl-i sünnet aramızda bizim ehl-i sünnet alimi arasında bu konuda ıslah vardır tamam mı? tamam bu dört tanenin tartımda ıslah var eğer sen bu dört taneden ee, bu dört yani bu kazi amellerden böyle ölüm görece olarak gidiyor diyor. İşte bu dönem bu dönem terkini selef arasında ıslahını bulmalıyız anladın mı? beş görüş var bu zamanında selef arasında birinci görüşe göre bak beş görüş sayıyorum şey bu kitabına lazım bu beş görüş ezberle mi bunu ne bu kitabın işte adam tüm görüş müslüdün anladın tarzını ortaya koyuyor ve işi bunu imanı boyutu olarak alıyor ne bu kitapta tebafı Bundan bir tercih edilen görüşe göre güçlü görüşe şey, göre namazın tercih şey, ama bu selefin yazılı olarak ortaya koyduğu zaman işgal olur çünkü birazdan göreceğiz, şey, anlatacağım ki bu da maalesef en gaflete düşülen mevzulardan bir tanesi. Birazdan şunu anlatacağım, zahiri ameller var ya kalbi ameller dışında. Bir türlü fark ettiği zaman kafir bir iman. Bir insan zahiri amelleri bir türlü fark ettiği zaman kafirdir. Şey. Kalbi amelleri bir tutar adamda ama zahiri amelleri bütünlüğe fark ederse yine kafirdir. O yüzden meselenin tutulması için bu kavimleri bilmek lazım. Görüşmesin mesele ya, ilk bilmenin gerektiği şeyler bunlar. o zaman hep geriye dört tane kalıyor bu adama cevap var ve bu dört şey diyor ki itilaf yok ve bu dört e, amel hakkında beş tane görüş var birinci görüşe göre namaz, zekat, oruç haç bu dört amelden herhangi bir tanesini terk edersen kafir olmazsın bu birinci görüş ikinci görüşe göre sadece namazı terk edersin yani sadece namazı terk edersin ikinci görüşe göre ikinci görüşe göre sadece orucunu terk edersin dördüncü örgü şey tartışılır beşinde dördüncü görüşe göre zeytin tartışılır birinci görüşe göre bu, e, bu dördünden herhangi bir tanesini terk edersen kafir olmalı tamam mı? ikinci görüşe göre namazı terk edersen kafir olur üçüncü görüşe göre orucu terk edersen kafir olur dördüncü görüşe göre harcı terk edersen kafir olur beşinci görüşe göre namazı ve zekatı beraber fark edip zekat vermemekte uyanıp tarafı sancarsın tamam mı? Yüzleşiyoruz ha, öyle zaman bu adama soruyor senin eğer kalktın kalbi amellerse icman şudur eğer senin kalktın İslam'ın şartlarıysa bak burada silah var ama senin kalktın bak şimdi bak buraya çok dikkat edin Yok ama senin kastın. Bu İslam'ın şartları dışındaki bütün zahiri ameller aklını gelecek hepsi müsaadana icmaen hangi müsaadelerden kastın şartlanmış? Bütün bir tekrarlı bir şey oluyor. En son söylüyorum. Anlamadıysan tekrarlı bir soru oluyor. Sonları söyleyeyim bir daha. Sonları daha söylüyorum. Bak. Bu adama soruyor senin kastın. Senin kastın. Kalbi ameller tabi icmaen çıkar senin kastın İslam'ın şartıysa dört tane vicdanın şartının dört tanesi vicdanın şartıysa da amelin terkinin bunda ara ara bunda telefon eğer senin amel terkinden kastın bu dört zahiri amel dışında geri kalan İslam'daki akla gelen bütün zahiri ameller hangisini sayarlansaydı vicdan çıkıyor işte amel ve iyilik, sadaka, anlatabiliyor muyum? Ee, emrinin mağlup vesaire vesaire hangisini söylüyorsan söyle tamam mı? bu icma nedir kafir değil o zaman ilk ameller üç icma edilir icmaen kafir olanlar tartı icmaen küfür olanlar bunlar kalbi ameller tartıda ıslah olanlar bunlar İslam'ın şartı tartı icmaen kafir olanlar İslam'ın şartı dışındaki İslam'ın şartından sonra gelen bütün ameller çünkü İslam'ın şartı olan bu dört zahiri amellerin dışındaki bütün zahiri ameller bu İslam'ın şartına göre daha az derece tamam mı? Alakalı her böyle üçe şey bölüyor şimdi amelleri tamam mı? O zaman e, tekrarla bakın şey. bunu anlamam anlamakta olmayacak hiçbir faydası olmayacak İslam'ın şartı dışında şart görünen amelleri çok tamam zahri ameler ha? zahri ameler küfürdür o zaman şimdi şartlı kısımda en küfür olanları Cuma en farklı küfür olan ameler hangisi? Şey? kalbur dört tarafında gibi şey istilam tamam Cuma, Peki icma e, arasında terk şey edilmesinde terk edilmesinin küfür olup olmamasında ısrarlı mevzu hangisi? şerrin şahlardır peki peki herkese bilmesi icmaen küfür olmayan amel hangisi? İslam'ın dört şartı dışında olan dört şartı dışında ve farklı ameller dışındaki zahir ameller tamam mı? anladın mı öyle? Şimdi o zaman sana soru soruyorum ben ya tarafa giren yeni bir insan ya bir yolcuyum ya da e, bu dini öğrenmek isteyen e, bir adamın da sahip şimdi sana soru soruyorum sen nasıl cahil olursun? Adam senin dersini okuyorsun tamam mı? Sen bir ders veriyorsun imanı atıyor. Yüzün kelefe göre iman kalbiyle tartışır bilmiyorsa ağzalarla anlat. Bu da bana işgal ediyor bir soru olarak aklıma bir soru geldi. Dersten sonra el kavramıyım. Hocam bir soru sorabilir miyim? ki ben diyorum ki hocam e, ben bir İslam'ı öğrendim. E, çünkü iman tarifini duydum. Allah razı olsun çok önemli. Ama aklına bir işgal geldi. Demiş ki amel imandan ne Peki bir insan ameli fazla kafir mi olur? Şimdi sana sorayım sen bana anlat Evet ameliyat censi Kastın Kastın ameliyat censi de kastın şeyden Sana güvenliyor Bana ameli isimlendir Ben bunu beyan edeyim Tamam bak bana ameli isimlendir Ben bunu beyan edeyim Çünkü fiyatın icmasına göre bak şimdi Kalbi, kalbi de tatlı tarzı dersen kârlısın Sebebin icmasına göre selefin icmasına göre dille e, kıyarda takipattan çarpıtın selefin icmasına göre amelleri takipattan çarpıtın neden selefin icmasına göre amelleri takipattan çarpıtın diyorum çünkü ben amel dediği zaman amel lafının içine Allah'ın sorunu biliyor mu? Evet. Allah'tan korkmak biliyor mu? Evet. Namaz kılmak biliyor mu? Melekleri anlamak biliyor mu? Zekat vermek, ana baba iyilik biliyor mu? Hepsi bilmiyor mu? Evet. O zaman hangi baba iyilik, hangi iyilik nasıl muhalefet Tam bu kapı kırka gelecek diyecek ki siz amelin tarzını için tutuyorsunuz Siz demiyor musunuz bir de bana bunlar Amel dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Anlatabiliyor muyum burayı? Evet Biz amel dediğimiz zaman bunu zahiri amelle mi kayıtlamışsınız? Siz yapınız ki nasıl amel imanı Bu işin işte bakımını tut edinmemesi gereken nokta Şu tut e edemedikleri nokta Şimdi bak Yine başa dönüyorum tekrar söylüyorum sana aynı bir yere geldim çünkü tekrar söylüyorum hocam anladım artık şudur Evet. Anlamı tehdit şunu çok güzel veya bana ameli için yendir ameli için yendir sana ben de sana yükünü de anlıyorum şimdi diyorum tamam hocam mesela benim amelden kalktım ben mesela amel olayı bir kalktım çünkü günah işlediği için küfür olmak için doğru mu? evet peki yok hocam ya benim e, ana baba öldürdüydü pardon çocuğum e, yazın özür dilerim şeyleri kaldırmak evet birazdan onlara bir tartışın bu sözü yok maksatlılar peki senin var senin tercih ettiğin görüşün küfür abi tamam tamam, devam eder ne ayrılmış ama oradan yok benim e, mesela e, amelden kastım sevgi anlı yani Allah'a sevmem tamam bak burayı tutuyorum geriye kalan yine anlatımın şimdi üçten noktada var bana bu küçük yani küçükten kastım bir ya bir işgal olmuşum sana peki ben zahiri amellerin bütününü takip ettim kalbi amelleri zahiri amellerin işte bak buradaki önemli inşallah şey anladın mı? Ve bunu maalesef e, hemen yanlış anlam kalmış maalesef ya, nasıl söylenmiş ben anlam anlamak değil bir ayrılmış zahiri amelin tersi icma ikisi şöyle bir tane mukayelet yapamamış 50'den fazla sebep alimini geçmiş 3 asır dağın içinde icmayı zikretmiştir zahiri amelin tersi olduğunu bir insan İslam'ın şartıyla beraber bütün diğer zahiri amelleri fark etmiş bir insan şartı peki böyle bir insan bulabilir misin hakkı? hayatımızı kimlik yapmamız lazım zor tamam mı? Ha, böyle bir insanı bulup bulmana bir şey ayrı bir şey söylüyorum böyle bir insanı ben e, bulacağını da e, zannetmem kolay kolay illa ki adam anasına babasına doğru ödeyecek ya illa ki e, arasında böyle bir insan bir lahzeye para veriyormuş tamam mı? bu ayrı yani zahiri amel işlemiş insan anlatabiliyor muyum? zahir olmak istemiş insan ee, yani bunlar bir muayir orası yüzde şey, şey orası ilgilendir evet bir tane çıktı o zaman adam çarpıldı ama bu bunu şey, tahrik etmek bunu karşı taraf hakkında ispat etmek insansız hani nereden bileceksin o halde Allah'la arama Allah onun ona göre ona muamele yapar aydın bulmuş yoksa sen karşı tarafın zahir anlamlarının bütünü kaldırıp edemediğini kim sanmıyor ama bu İlla öyle bir insan yok diye bir insan edeceksiniz. Öyle bir insan olsun olmasın. Bu illa anlar. Bu ciddi söylüyoruz. Tamam mı? Şimdi mesela diyelim ki sünnet kuramı ne kadar mı? Sünnet diye bir şey var değil mi? Bunda. Evet. Kur'an sünnetini kadar mı? Eder. Sünnet kuramı eder değil mi? Sizce sünneti geri dönülmek kadar mı? ki sünnetin sünnet Kur'an'ın mesela peki sünnetin Kur'an'dan herhangi bir ayetin neslettiğine dair bir tane örnek var sabah kadar bir insan bulamaz yok öyle bir peki yok diye güzel anladın mı yani yok olması bizim yanlıyor bir kişi bir söylüyor İslam dedi ki sünnet Kur'an'ın kadar ama örnek çok ayrı bir bir çıkar meseleleri tahrik eder bir örneğin rahat o zaman e, ikili e, e, korkuna tutmuş yüzden bize böyle bir önemli bilmek bilmemesi bizim önemli değil tamam mı? Bizim önemli bizim önemli amelin imandan yüz olduğu ve bu amelden kastım hem kalbi ameller hem de zahiri amellerin ikisini tersi çıkıyordu bizi e, küfür olan Böyle bir de zahiri amellerin ikisini çıkardılar tamam mı? kafir duranı onun için cehalet özgürlüğündür İslam'ı hiç girmemiştir bir Yahudi Hristiyan hiç İslam'a girmemiştir eğer zahra amellerini şey bilmemiştir yani bu adam şahit ediyor amelleri bildiği aradan e, müddet geçti ve hiçbir zahir amel istemiyor bir insan imana girer kafir olur bir insan direkt kafir olur anladın mı? Şimdi cehalete özür diye bir şey söz konusu değil çünkü burada cehalet ayrılmıyor burada cehalet diye bir şey söz konusu değil bunu cehalete girmiyor maalesef zaten bütün zaten Allah'ın Anlatabiliyor muyum? Bu dinin cehaletle bir alakası yok Daha adam şeye girmemiş yani Anladın mı? Kafir ha ama böyle bir insanlar Bir tane bulamam Nereden bulamam? Senin en Müslümanın büyük de En kafir bildiğin anlatıyor e, En e, kafir bildiğin insanlar mutlaka adam hayalinde ne yapıyor? Küçük Orta bir insana düşüyor değil mi? Ortada bir dostu ayrılıyor da ona Bizim en farklı bildiğin sanatçı bile gözle gözle bir tarafın bir bulan diyor o da kavuruyormuş böyle bir dini dini dini dini önemli değil mevzununla alakası, alakası yok tamam mı? bu ciddi söyleriz bir insan zararlı amellerinin bir türlü fazla bir insan çağırır ama böyle bir insan var mı ben bilmiyorum hiç görmedim beni bilgilendirdim aynı bu neye benzer şimdi Kur'an'ı yatırlar mı söylesin belli eder örnek yok bana neden öyle örnek bizi ilgilendirmiyor ben konudan kurtuluyorum Allah Allah Resulü hüccet vermiştir kendi kitabıyla hücceti hüccet hücceti ne kadar ama örnek var mı? Tamam mı? Tamam mı? Evet. Burası anlatıldığı çok için bu insanlara bunun içinde başka bir şeyler artık anlatılmasın çünkü böyle bir metot böyle bir fırka yok İslam'da eğer aktarılı sünnet yoksa bundan başka ölü sünnet şey yok bu cevaptan başka yaptığınız cevaptan başka bir sünnet şey yok böyle bir ölü sünnet yoksa ölü sünnet bunların yüzüne icma etmiştir tamam mı? İnşallah bunun sorulu İnşallah bunun sorulu anlaşılsın Çıkar geçin bile ya yani Bundan bir yılın gibi arkadaş bir yere bağlamış ki Öylesinde yani bir konu mukabele eden birisi var okumuş da yani e, Yıllardır müzeşilerde okumuşta şu bir konu Adam imanı konuşuyor yani okuduk böyle konuda konuşup adam var ya bir yıl haklı ama bak adam hiç bilmiyor Bir yanlış anlamış 50 tane adam telefon okumuş iki adama katlanmış çünkü kanla karşı kalmamış anlamının anlamını zorlanıyor kanla karşı kalmamış adam haklı vallahi adamla konuşmamızı yürüyünce katlanmış eğer Şimdi söylediğim bir şey, evet ben de bunu yapmıştım bir kere şimdi daha. Bu adam ilk oturduğunuzda eşare uyanmıyor. Anladın mı? Dönmüyor. Şelef yapına dönmüyor. Çok yazını patlata patlata insanlara anlattığım şey ne zaman ki biz Kur'an e, ve sünnete sarılalım dedik işte delaletin başlangıç noktası burası oldu insanları saptırma noktamız burası oldu sonra bizim bidatlarımız yok zannediyoruz var işte sen Kur'an sünneti bir ortada bırakırsan var bidatın bin tane bidatın olur ama farkına varamazsın farkına varamadığın zaman da tabii ki bidatın noktasına aklı ama bidatın olduğunu farkına varman için tamam mı? farkına vardım ki bir de bunun oğlunun farkını sanmıyorum yani biraz şey bilmiyordu ama yani bizden ne farklıyorum ben bir insan diyor ki oğlunu bilmesi tabii ki bir şey. zaman Kur'an sünnet bir orada bırak olmuyor ki Kur'an sünnet o dediğin zaman dünya kadar şey eksik bırakıyorsun sen bırakmadığını zannediyorsun şuna şu tabi izah etmiyoruz Kur'an sünneti telefon sözünü görmüyor sebep alimlerin kalbinin içine çıkmamak elinde bin tane delilin olsa mesela o bin, bin delilini mukayene ediyorsa o bin delili fark edip şerefe almak buna delili fark etmek denmez aslında aslında delili yaşamak denmez tamam mı? şimdi sen sen bir şapkal olayı çıkaramazsın İbn Teymiye'nin hatta İmam Ahmet'in dediği gibi kim herhangi bir meselelerin anlamadığı gibi anlarsa o merdiv istediği kadar delili olsun önünde o bir delil zanneder halbuki o delil değil o yüzden biz Kur'an sünneti telefon sorumuz yerine anlamak cümlelik olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani şehirlerimizin, hocalarımızın, alimlerimizin tarihi dışına çıkamayız. Ben dünyadan bahsediyorum selefin kendinin genelinden bahsediyor herhangi bir selefinin tek kendinden değil bir cümleden termin çıkarmış bir şey o olmuş ondan bahsetmiyorum birisi kanadesi bir özelliği birisi bozma ondan bahsetmiyorum bunlar selefin kendi denir selefinin kendi denir yani bir tane selefinin kendi herkesin kendi kendi var o ayrı anladın mı? ama selefin icma ettiği ortak karara bağladığı meselelerde ikizde mukarrar kılmış meselelerin içerisine çıkamazsın İmam Ahmet'in dediği gibi İbn-i Recep'i Hanbel'in tanımına zikrettiği gibi İmam Ahmet ne diyor senin bir mesajı imamı yoksa onu terk et yok benim görevim var yok sen kimsin görevi anlıyorsun belli okumak belli anlamak olsaydı belli okumak belli anlamak olsaydı bu mesajlar bu e, ne diyorlar veya bu eşyalar en büyük alim olurdu küçük bir kitayı küçük bir kitaya ezberleyen bir şeref olmayan alim diyorlar yani nasıl bilmek önemli değil mantık etmek zaman mantık etmek için de ilk ilke dönmek zorunda hayırlı dönme dönmek zorunda o hayırlı dönemin takip ettiği imamların izine geri gitmek zorunda anlayamasın anlayamasın anlayamasın bugün hala söylediği büyük insanlar arasında Allah'ın dünya sanatının ümmetinde Allah bulmak karma karşı anlayan insanlar var tabii ki bu insanlar bize müşebbeyince müşebbeyince adamlarının haklılık payı var her ne kadar şey, yani her ne kadar e, yüzünle diyorlarsa da hiç haklılık payı yok diyemiyor ben diyemiyorum bu karşılaştığım zaman şaşırıyorum adam böyle bir anlatmış ki sanki Allah aşağı bir şeye geliyor yani bizim gördüğümüz yıldızlar var ya ayrılar olmuş zaten oralarda hülü etmiş böyle anlıyorum böyle anlıyorum anlatamıyoruz akıllı anlamamış selefin kendini bilmediğini hiç anlamaz anlatabiliyor muyum selefin kavramı da biraz bir ayrı bir önemli Adama diyor ki sana kalbinde hemen alıyor eline kaynak kitapları dolduruyor İşte İmam Ahmet'in şey yok e, İbn Kudan'ın yok yok sürekli kitaplarını anlamak için bilgi tarafı önüne ihtiyacı duyuyor tamam bilgi tarafı ihtiyacı duyuyor Şimdi katılan başına Cezayir Aleyhisselam'la e, e, birçok kez tekrar etmiyor Cezayir Aleyhisselam onu bırakıp da bize diyor ki Ben seni bu katılan mahtar açık öğrenmiş değil böyle işte Ramazan'da da kullandı vesaire tekrar ediyorlar Evden ele gelmiştir bildim. Evden ele olmak zorunda. Geçmiş selefleri bilmiş selefle anlayalım. Mesela muttefakun aleyh dediğimizde selef aleminde kime göre muttefakun aleyh Bukhar Müslim'dir. Ee, bazı kitapta muttefakun aleyhistan Bukhar Müslim'de Ahmet İbn Hanbel kastırıyor. Ama sana kitabı okurken bakın ki bundan kastı Bukhar Müslim. ki o Ahmet İbn Hanbel'le kastırıyor. Yani selefin bakıcılığı kastırları var. Onları da yanmamız lazım. adam diyor ki çıkıyor teknoloji bak diyor o da hafif bak böyle dedi görüyor musun o da teknoloji diyor öbür e, çıkıyor bak diyor mu Ahmet bunu anlar böyle dedi bak diyor bir çok sesinde böyle hiçbir anlamı yok ki ya sen daha kendi yorma Türkçe öbürünün kitapları anlamıyorsun sanki bu filozun eksik kavramı kendi başına tahvil ederek anlayacaksın ondan sonra bir çıkıyor bak diyor filozdan sayılar var filozofunun imkanı var bir düşüyor bak teyzen kaviller var Ahmet bin Hanbel Müslüm İsmail İçeride baktı ee, yalan söylemiş Benim gibi Ahmet bin Hanbel İsmail kabul edilmiş Nasıl yapacağız yani Ahmet bin Hanbel ben e, kim icma inkar yalan söylemekte bir lafızında böyle söyleyecek başka yerde 50 mevzuda icma söyleyecek nasıl bu? Ha, demek ki anladığınız hangi cesaret ve tatlılık kavmet etmesine dönüyor için hiç günümüzdeki alimlere dönüş ihtiyacı duymadan kendi meseleleri tahrir edip onların meseleleri, onların çözümlerini bütün çıkarıyorsun bunu önlesin arkasına koyuyorsun selefin akliyetindir diye işte senin izin teyinde diyor ki bu diyor dalaletin üçünüdür nedir dalaletin üçüdür? selefin e, naklardan bir şey anlayarak selefin icraatı bir zaman tabi böyle tamam tabiri caizse bütün selefi anlamak için çözümünü şey anlamamız lazım bütün kelime anlamı için bunları anlamam anlamam lazım Elbani anlamam lazım Şehmetli anlamam lazım Şehmetli el kazın anlamam lazım çünkü, çünkü bu Allah haberde bunu böyle yapmıştır Allah haberde bunu böyle yapmıştır İnsanlar ilme elbani lazım neden çünkü geçmişi biliyormuş değil mi? geçmişten gelen nesiller var herkes bir ilmi elinden almış herkes bir ilmi elinden almış ilmi kimse kafasına göre maskeleri ellerini kaynak kitaplarla doldurup ne böyle İngilizce şey hafızlık var, ne Arapça var, ne Arap dili edebiyatına hafızlık var. Ne telefon çözümünü alimini bilmeyi bilmeyi konuşsun. Günahlara hafızlık var. Ne Arap şiirine mutluluksun. Ne Arap kursu şartlarından bir tanesinin Arap şiirine mutluluk olmasını söylüyor. Tam da şiir bir defa. Halbuki o işin şiir masasını da Arap dili edebiyatının çok önemli bir sen basit ilmi bilmiyorsun kendini göre görürsen inanmalısın diyor tabi sonra o hadisin batılı altına girersin farkına gelir işte ne alimden gider Allah ilmi almaz ilmi kadrolara kalmaz cahilleri kadrolara öyle alır bir alim yerine cahiller geçer satarlar sattırırlar bu böyle olmuş ama farkına varamaz en basit ilk öğrenmeyi görsen ilmi mevzusunda bile Allah kullanıyor Allah'a emanet olun.